Ezkesako bi sortzaileekin gira hemen, Jon eta Frantsua xara aldean, uh, sortu berri da uh, zuen enpresa ofizialki, baina deia Frantsua uste dut eh, izena baliatzen zinuela ora, eh? Uh, bai, uh, atxale hon deia, uh, asin nintzen uh, dola amak urte, Idea, idea ukan nuen beste itxasuko gazte batekin, hola marka bat egitea bakarrik eh, lagunentzat eta hola saltzen ginuen eh, hola me eh, nahi, fe, nuen konkretuki egin marka bat eta atxeman dut xarako gazte bat histori hori segitzeko eta mm. hala ah, beraz, elkarrekin muntatu duzue enpresa uh, tipi bat? Bai, orduan, joan dena benduan, hor, 2006an, denbora pixkat, eh, le, lehenagotik aipatu ginuen eta toki zitzaigun orduan ideia hori be, serioski e, plantan e, ezartzea. Eta orduan e, SAS, Societe Parakzion Semplifie bat sortza erabaki e, ginuen. Hmm. Ez du beldu egiten ikusten direra ikola marka batzu eh, izan dira, lehen bipergohi eta ainitz, ainitz, eh, eta ono badira, konkurentzia iniz bada ez, uh, t-shirta munduntan, eta batzu desegiten direra, desagertzen direra, ere? Bai, konkurentzia asko bada, eta marka, asko sortu izan dira orain desagertu direnak, eta gaur egun ere badira, badira marka handana bat, eta omen uh, orient zuna iraunten zuela hola zazpi urteko eh, iraun eh, iraunaldia edo iraunten zuela beraz hor eh, lehen urta dugu ikusiko ikusiko nola joango den gero aski gauza bat aski jesa izan dena guretzat fe, aski jesa ez baina Uh, Frantzoak egin duen bezala, duela amak urte uh, hasi zela. eta duku ohartu ginen ala ere uh, eskaera bazela. Eta justuki eh, gure lagun asko edo egoten ziren uh, batzutan t gabe, etzirelako geio edo beraz hortako ere erabaki ginuen. Eta pentsatu ginen potentzia, ba, ba, ba potentziala pixkat bazuela edo markak. Mhm. Beraz, nola lan egiten duzu Frantzua? Bakotsak badu bere errola hor, enpresa honetan? Uh, bai, nik iten ditut uh, Ta... Muntaketak eta hori guzia? Hori bai. Grafista berada da bai. Hmm. Grafista frantzua da bai. Hmm. Eta ideiak bien artean edo lagunen artean berdin beste batzu ere, badira? Uh, momentuko me, uh, batzutan uh, bo, ideiak ateratzen dire, hola, uh, eh, ez zaki, uh, eh, bestetan. Uh, <laughs> Hor dira ideia uberenak ez berdin. <laughs> Go, goiziko bietan edo, hola, te baut ideia bat eta... Ba, uste dut, justuki ibi, efe, momentuko ibiltzen den eh, gure, gure t-shirta e, salvadorena dela, eta justuki e, salvador t-shirta hori egin zuela be, besta biaramun batean aski e, nekatua zerarik eta ideia, kriston ideia izan zuen justuki e, Salvadoren t-shirt hori egiteko. Ba, ba gero, orkestuko ditugu zuen gama eder hori orkestuko dugu. justuki nori zuzentzen da? E, nori zuzentzen dira t shirta hauek? Bo, Zua, eh, eskaldun jendentzat, neskentzat, lodientzat, aukentzat. Mirentzat. Den, denentzat, Euskal Eri guzia bestitu nahi dugu gure jantzeken. Idaztziak badira, janaldi batzu, batzutan, eh, zoen izkuntzetan? Eh, euskaraz, eh? gehi Euskaraz. Ah, euskaraz. Mm. Bakarrik hitz uh, itz, erdi bat uh, karrik aztaile idatzi dara, bai. Streetwear pixkat Erjateko, hola, karrikaztaila dugu eh, streetwear. Eh.